Əl-Muzzəmmil Bürünmüş surəsi Bismillahirrahmanirrahim merhametli ve rəhimli Allahın adıyla. Ya eyyuhəl muzzəmmil Ey libasına bürünüb örtünmüş Peygamber. Qumil leylə illa qalilə az bir hissəsi istisna olmaqla, gecələr namaza dur. Nisfahu əv inqus minhu qalilə Gecənin yarısını, yaxud ondan biraz əskil. Əv zid aleyhi və rəttilil Qur'anə tərtilə Və ya ona artır. Qur'anı da aramla oxu. İnna sanulqi alayka qawlan thaqila Həqiqətən biz sənə ağır bir söz vəhy edəcəyik. İnna nashi'atal leyli hiya ashadd wat'an wa aqwam qila Sözsüz ki, gecə qalxmaq çox çətin və Qur'an oxumaq daha münasibdir. İnnə ləkə fin-nəhəri səbhən tavilə Şübhəsiz ki, gündüz sənin üçün uzun-uzadı işlər vardır. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا Rəbbinin adını zikr et və özünü tamamilə ona həsr et. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا O məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa məbud yoxdur. Elə isə onu özünə himayəçi götür. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Müşriklərin dediklərinə səbr et və onlardan xoşluqla uzaqlaş. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا Məni, ayələrimi yalan sayan bar-dövlət sahibləri ilə tək burax və onlara biraz möhlət ver. İnne lədəynə ənkələn və cəhimə Həqiqətən bizdə onlar üçün qandallar və cəhənnəm hazırlanmışdır. və ta'amən ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا Boğazda tıxanıb keçməyən yemək və ağrılı-acılı bir əzab da vardır. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا O gün yer və dağlar titriyəcək, dağlar səpələnən qum təpəsinə dönəcəkdir. İnna arsalna ileykum rasulan shahidan aleykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan Həqiqətən biz Firona elçi göndərdiyimiz kimi sizə də şahidlik edəcək elçi göndərdik. أعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Firon elçiyə asi oldu. Biz də onu şiddətli bir əzabla yaxaladıq. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Əgər küfr etsəniz, uşaqların saçlarının ağaracağı gündən necə yaxa qurtaracaqsınız? السماء منفطر به كان وعده مفعولا O gün göy parçalanacaq, Allahın vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Həqiqətən bu bir nəsihətdir.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 Gecə və gündüzü Allah ölçüb müəyyənləşdirir. O, sizin bunları hesablamaqda çətinlik çəkəcəyinizi nəzərə alaraq tövbələrinizi qəbul etdi. Elə isə namaz qılarkən, Qur'andan sizə asan gələni oxuyun. O bilir ki, bəziləriniz xəstə olacaq, digərləriniz Allahın mərhəmətindən ruzi əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq, bir qisminiz də Allah yolunda vuruşacaqdır. Buna görə namaz qılarkən Qur'andan sizə asan olanı oxuyun. Namaz qılın, zəkatınızı ödəyin, və Allaha gözəl bir borc verin. Bu dünyada qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarük etsəniz, Allah yanında onun daha xeyirlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz. Elə isə Allahdan sizi əhv etməsini istəyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır. رحم